Pravednici utešite mi duše istine, koji si svuda i sve ispunjavaš, riznice zahvale životu davče, dođi useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše, slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek i veku i veku. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Otko nas, svetlo dace naše Gospode Isuse Hriste, Bože na naš, pomiluj nas. Amin. Isus vas poslali. decenija raste interesovanje našeg naroda za crvo pravoslavlje, sve više oni koji imaju volje da se uključuju život crkva. Međutim, ove dobre namjere i spremne volje ipak treba i nešto znanja i onih provjerenih predanskih informacija, a posebno kad je u pitanju svrštena zona, ali i posta. Mi smo zamolili našeg dragog oca i sabrata i saslužitelja Žakona Pavlova da nešto više kaže o časnom postu, vezujući tu temu za jedan zbornik molitava, ali je više od toga jednog učitelja svetog pokajanja, kojim su se rukovodili mnogi naši preci. To je jedna od bogoznačajnih, bogoslužbenih knjiga. Vi znate da je naša crkva neodvojiva od sveštenog bogosluženja, a bogosluženje opet od sveštenih bogoslužbenih knjiga. Jedna od knjiga koja zaista zauzima posebno mjesto i igra posebnu ulogu jeste i takozvani posni triod, eto, pripremajući se za ulazak u poprište veliko posni borbi, daj Bože i uspjeha u njima, predložili smo ocu Pavlu, on se rado odazvao da nam približi tu temu i ukaže na značaj ove knjige i onih molitvenih i molitveno-pokajničkih vektora koje imamo u njoj i kojima su se rukovodili naši sveti preci. Oče Pavle, još jednom hvalu ime svih ovdje sabranih na ljubavi, pažnji, žrtvi i razumijevanju. Časni oci, draga i sestra, ova tema koju je otac Siguman predložio, e, zadire u taj prostor duhovnog koji se poprilično zanemaruje u ovom našem vremenu. Naime, mi živimo u jednoj materialističkoj civilizaciji u kojoj postoji težnja da se kompletna ljudska misla svede na ekonomiju. Pa tako jedan e, američki filozof koji se zove Francis Fukuyama i koji je gotovo zvanični tumač i propovjednik ideologije neoliberalizma koja je vladajuća na tom globalnom nivou, u svojoj knjizi Kraj istorije i posljednji čovjek tvrdi da je upravo ovaj poredak e, vrhunac čovjekove svijesti. I da je to nešto što se ne može prevazići, niti se možemo poratiti na neki od ranijih poredaka. A to je, kao što smo istakli, poredak koji zanemaruje sve duhovno i ohrabruje čovjeka isključivo na sticanje materijalnih dobara. Ali neoliberalizam kao jedna ideologija koja sublimira u sebi sve prethodne totalitarne ideologije, vrlo dobro zna da čovjek ima tu urođenu ovaj, želju za zajednicom, za liturgijom, za crkvom. I onda on stalno nudi neke zamjene za crkvu. O tome smo skoro pričali na Citadeli, ali nije zgore ga da pomenemo. Naime, u jednom gradu sam pokušavam da vam objasnim taj fenomen tržnih centara, e, supermarketa, tih velikih prodavnica. U jednom gradu, na, na prozoru jedne od tih prodavnica, bio jedan veliki plakat na kome je bila slika četvoročane porodice, a ispod nje su bile napisane sljedeće kategorije. Ljubav, porodica, zajedništvo. Dakle, sve ono što crkva i hrišćanstvo propovjedaju. Kao da nam se time implicira da jedna porodica, slobodni nedeljni dan, umjesto da ga provede u crkvi, treba da ga provede baš u takvim objektima. E sad, zašto je to tako? Po tom konceptu neoliberalizma e, duhovnost, kulturu, religioznost u čovjekovoj svijesti treba da zamijeni potrošačka svijest. I onda takve, takvi objekti, takve prodavnice, tržni centri, e, oni igraju ulogu nekih surogat hramova. Pa onda oni hodnici na kojima se nalaze rafovi sa raznim artiklima, oni treba da zamijene brod crkve gdje stoje vjerni za vrijeme liturgije. Kasa treba da zamijeni oltar, a jedino božanstvo u tom obezboženom sistemu jeste novac. E sad, u tim nekim intelektualnim krugovima čak se i poezija smatra za neku zamjenu za crkvu. U 20. vijeku je djelovao jedan filozof koji se smatra za posljednjeg velikog filozofa i čije ime bilo Martin Heidegger. E, on je svoju misao jednim dijelom nadovezivao na učenje Friedricha Nietzschea prema kojem je Bog mrtav. Ali ono što Heidegger smatra jeste to da je onaj, kako on kaže, moralni Bog mrtav. A sam Heidegger govori o egzistenciji Boga čija božjost izvire iz bitisanja i koji je bliži mišljenju nego vjerovanju. E to je to poistovjećivanje teologije s ontologijom koje je tako popularno u naše vrijeme. E on u jednom svom članku koji se zove o manjkanju svetih imena i samog članka možemo da vidimo da on predlaže jedan svijet u kome nema svetosti u kome je crkva izgubila to svoje naznačenje, tu svoju ulogu posredništva između Boga i ljudi. E, on smatra da je baš poezija to mistično sredstvo i to mistično polje gdje se čovjek približava sa tvorcem i gdje na neki način komunicira sa Bogom. E sad, i ono što nekako izbija, izvire iz učenja neoliberalizma kao iz Heideggerovog egzistencijalizma jeste to otuđenje čovjeka, ta samoizolacija, ta individualizam. I sve što čovjek stvara, stvara u ambijentu tog individualizma. Tako i poezija nastaje iz tog ambijenta i ona je u funkciji tog ambijenta. E ova poezija, braću i sestre, o kojoj ćemo mi večeras da govorimo, je potpuno suprotna od toga. Ona izvira iz zajednice, iz zajednice crkve i ona poziva na zajednicu i jedino se može shvatiti u kontekstu te zajednice. Dakle, mi ćemo večeras govoriti o toj kasnoj, <clears throat> kasnom razvoju tog, te vizantijske poezije, govorit ćemo o takozvanoj studijskoj školi. E, e sad, treba objasniti šta je taj studijski manastir. E, studijski manastir je nastao u petom vijeku. Osnova ga je Patricije studije, odatle i to ime studijski. I on je odigrao jednu vrlo važnu ulogu u istoriji crkve, budući da je bio u samom Konstantinopolju, u Carigradu, u središtu Romejskog carstva, dakle, e, u zapadnoj historiografiji se više insistira na tom terminu Vizantija, a pravi naziv je Romejsko carstvo. Zašto oni insistiraju na terminu Vizantije? Zbog toga što termin Romensko carstvo upućuje da je Carigrad bio drugi Rim. A zapadni istoričari mu odriču to pravo, kao što i Moskvi odriču da, da bude treći Rim. I zato oni insistiraju na tom terminu Vizantijsko carstvo, koje je dobilo naziv po brdu Vizanta. Dakle, ovaj studijski manastir se nalazio u centru carstva, bio je jako uticajan, e, izgleda da su ga osnovali monasi koji su bili u tijesnoj vezi sa manastirom nespavajućih, koji je imao vrlo strog tipik. Čak se smatra i da su prvi monasi studijskog manastira došli upravo iz tog manastira. E, I on je u istoriji odigrao jednu veliku ulogu i to u dvije istorijske faze. Jedna je faza ikonoborstva, kojoj ćemo se vratiti nešto kasnije, a druga faza je faza Fotijevih sabora. Patrijar Fotije e, je djelovao u 9. vijeku i on je jedna od najvažnijih ličnosti u istoriji pravoslavne crkve u tom smislu da je on sazivač dva veoma važna sabora. Jedan je iz 861. godine, a drugi iz 879. i 880. godine. Na tim saborima on je branio izvornu pravoslavnu hrišćansku eklisiologiju, izvorno pravoslavno učenje o crkvi. Naime, patrijar Foti je prvi na istoku e, primijetio u kom pravcu se razvija rimokatoličko učenje o rimskom episkopu ili o papi. To na istoku do 9. vijeka niko nije uspio da, da shvati na, pravi način kao što je to učinio patrijar Foti. Naime, još od pada zapadnog rimskog carstva, kada jedina i duhovna i fizička vlast na zapadu postaje rimska crkva, razvija se jedna teza da je rimski episkop onaj koji je veći od svih drugih episkopa i koji ima vlast na drugim episkopima. Dok je predansko učenje da je rimski episkop samo prvi po časti. Naravno, sve do 1054. godine i velike šizme. I prvi je patrijar Foti, recimo na, Halkidonskom saboru iz 451. godine, episkop rimski lav stiže na sabor i čitav sabor episkopa ustaje i aplaudira mu, uz ovacije ga dočekuje ali svi ti istočni episkopi, pretežno istočni koji su bili na tom saboru, su smatrali da dolazi onaj koji je samo prvi i počasti, a ne neko ko je veći od njih. Dok je rimska historiografija to shvatala potpuno suprotno. I patrijar Fotije saziva te sabore i studijski monasi su oni koji su mu u velikoj mjeri pomagali da očuva tu pravoslavnu eklesiologiju, da je formuliše na jedan pravi predanski način. Sad, i sam patrijarh Fot je, na neki način zbog toga i označen u zapadnoj historiografiji kao neko ko je glavni krivac za tu veliku šizmu i raskol 1054. godine, pa čak i u onom periodu kada je ta zapadna intelektualna elita bila otuđena od crkve, mnogi intelektualci su ga predstavljali na jedan način koji nije dostojan toga čovjeka. Recimo Charles Dill, veliki vizantolog francuski, ga je predstavljao kao čovjeka koji je nemoralno živio. Pa imate onu čuvenu knjigu postmodernističku Ulikso, James Joyce, gdje se Patriar je predstavlja kao neko ko je sada u paklu sa nahjerenom mitrom. Dakle, vidite, čak i ta ateizovana zapadna inteligencija ima odnos prema pravoslavnoj crkvi sličan onome kako ga imala rimokatolička crkva kroz istoriju. I to je nešto što mi danas <clears throat> u veliko, velikoj mjeri osjećamo na svojoj koši. Dakle, studijski manastir igra veoma važnu ulogu i od njega nam ostaju i dvije veoma važne tekovine. Jedna je studijski ustav ili tipik. Tipik je najprije bogoslužbeni ukaz, ali tipik normira i neke stvari iz monahovog praktičnog života. Recimo kakvu ishranu da koristi u toku posta i uopšte u, toku svog monaškog života. E sad, e, taj tipik ne postoji u originalu, nego je on doživio razne naslage, razne redakcije, pa u 11. vijeku sveti Teodosije Pečeski odnosi u Kijevsku Rusiju, u kijevsko pečersku Lavru, jednu redakciju toga tipika koja nije autentična. Ono što mi danas imamo jeste neka sinteza savajitskog tipika i studijskog tipika. Pri čemu neki ukazi savajitskog tipika ipak preovlačuju. I drugo, po čemu je poznata ta studijska škola, jeste ta poezija i ta škola pjesništva, e, odnosno ti pjesnici koji su stvorili knjigu Triodu koju ćemo mi večeras nešto reći. Prvi od tih pjesnika je Teodor Studit, koji se upokojio 826. godine. On je pisac kanona na mesopusnu i siropusnu ovaj, nedjelju, zatim u drugu, treću, četvrtu i petu nedjelju post. Također, za njega se smatra da je prvi napisao pjesmu Kresto Bogorodiče. Kao što znamo, svaki dan u nedelji je posvećen nekome svetom. Ponedeljak je posvećen svetim anđelima, utorak svetom Jovanu preteč, srijeda i petak krstu, četvrtak Nikolaju i svetim apostolima, subota svim svetima, ja imamo i spomenu pokojnima, i nedelja vaskrsenja. E tako, u srijedu i petak se poje ta pjesma Kresto Bogorodičan, u kojoj se pjesnik saživljava sa tom scenom raspeća Hristovog i presvete djeve koja stoji ispred krsta, oplakujući svoga sina. I, smatra se da je sveti Teodor Studit napisao prvi krsto bogorodični koji će biti uzor svim drugim pjesnicima. Takođe, e, značajan pjesnik je Josif Studit, koji je napisao recimo kanon na nedelju bludnog sina i mnoge druge bogoslužbene pjesme. E on je prvi napisao pjesmu, on je prvi napisao kanon, sastavio kanon sa tri pjesnicima. Šta su tri pjesnice? E, dakle, to je kanon čiji irmos imaju samo tri tropara ili tri pjesme. I on je baš karakterističan za triod i po njemu je triod i dobio im. Dalje, sljedeći značajan pjesnik je Nikola Ispovjednik. On je napisao kanon Svetom Teodiju. I e, posljednji u nizu tih velikih pjesnika je e, Teofil Načrtani. E sad odakle taj nadimak, naziv načrtani. Sad moramo da se vratimo na tu, e, tu pošast ikonoborstva, budući da su svi ovi pjesnici stvarali za vrijeme ikonoborstva, pa i sama knjiga od nastaje u tom periodu. Naime, e, još negdje krajem 7. vijeka, početkom 8. vijeka, u nekim crkvenim krugovima postojalo je shvatanje da se poštovanje ikona kosi sa drugom Božijom zapovješću. A takvo jedno mišljenje je bilo vladalo među vizantijskom inteligencijom toga perioda. E, 726. godine dolazi do velike vulkanske erupcije u Sredozemnom moru koja je bila praćena velikim zemljotresom i dosta ljudi je poginulo u, Bizantijskom Vizantijskom carstvu. I sad ta inteligencija i nažalost i pojedini dijelovi crkve su smatrali da je to posljedica sujevjerja u narodu koje je vezano za poštovanje svetih ikona. E sad, zaista je toga sujevjerje i bilo. Jer crkva se dugo kroz svoju istoriju sukobljavala sa paganizmom. Sa tom spoljašnjom formom paganizma ona se brzo na, neki način i obračunala, ako možemo tako da se izrazimo, pa pričali smo jednom prilikom kad smo se ovdje sastali o tome kako su mnogi praznici u crkveni nastajali kao reakcija na, na taj paganizam koji je uporno preživljavaju i opstajao u Vizantijskom carstvu. Međutim, problem je ta unutrašnja forma paganizma koja je uvijek nekako kroz istoriju uspjevala da Kao da ona negdje postoji kod, u posvijesti svih naroda. Recimo, mi danas tamo po, po Srbiji imamo recimo te predjele koje su naseljeni vlaškom populacijom. Oni su svi nominalno hrišćani, članovi su pravoslavne crkve, kršteni su, a u stvarnom životu, pored odlaska u crkvu, oni praktikuju čisti paganizam, vezan za tu vlašku magiju. Tako i u doba Vizantije bilo takvih nekih primjera, pa dešavalo se recimo da su ljudi pri krštenju ili vjenčanju dolazili kod sveštenika insistirajući da im kumovi budu baš svete te ikone. I tako razne neke situacije su bile. I još kad se dogodila ta katastrofa, već te 726. godine imamo prvi ukaz da se ikone prvo podignu kako narod ne bi mogao da im prilazi. A onda 730. godine imamo i prvi ukaz koji brani ikonu I sve se to dešava za vrijeme cara Lava i Savrijanca. Ali Lavi Savrijanac nije bio toliko zainteresovan da iskorijeni ikone. On se upokojio 741. godine i njegovo mjesto zuzima njegov si Konstantin Kopronim. Odnosno Konstantin Pogonit. I o, on 754. godine saziva jedan sabor koji osuđuje poštovanje ikona, brani i anatemiše sve one koji budu poštovali ikone. I tada počinje taj strašni progon koji će trajati bezmalo sve do 843. godine. Vrhunac tog progona je 765. godine kada je spaljen jedan manastir koji se zvao Pelekit, a u njemu je bilo 38 monaha koji su svi mučenički postradali. Onda 787. imamo taj sedmi Vasenski sabor koji obnavlja ikonopoštovanje i kao takav je priznati na istoku i na zapadu kao ovaj važeći Vasenski sabor, ali nakon njega se to gonjenje ikona nastavlja. Najčešće meta gonjenja su monasi. Oni su najuporniji u odbrani ikona. Posebno monasi studijskog manastira. Prebijaju ih na ulicama, na hipodromima ih bičuju javno. Znate, kao što su danas stadioni neka vrsta zabave, to su za vrijeme Vizantijskog romejskog carstva bili hipodrom. I, između ostalog, oni mu u lice, odnosno ucrtavaju im bezbožne ikonoboračke riječi. E tako je i Teofan Ačetani bio žrtva jednog takvog bezakonja. I on je posljednji značajni pjesnik koji je napisao, on se naravno sastavio kanon na nedelju pravoslavlja, a uglavnom njegove pjesme su vezane za cvjetni triod, a objasnit ćemo kasnije šta je cvjetni triod. Uglavnom, 843. godine je ovaj, carica Teodora učinila kraj tim progonima ikona i ta nedelja pravoslavlja koju mi praznujemo u prvoj nedelji posta je posvećena tome. E sad, dakle, kao što smo već rekli, e, knjiga Triod ima svoje dva dijela. Prvi dio je posni Triod. I on počinje sa nedeljom Mitara i Fariseja, E, bludnog sina sa mesopusnom i sa siropusnom nedeljom. E, to su takozvane pripremne nedelje POST koje nas uvode u post. Postni triod obuhvata i nedelju pravoslavlja, nedelju posvećenu svetom Grigoriju Palami, zatim krstopoklonu nedelju, e, nedelju posvećenu svetom Jovanu Lestičniku, Marije Gričanki, cvjetnu nedelju i naravno posljednju strasnu nedelju, dok cvjetni triod on počinje sa e, jutrenjem na praznik Vaskrsa, obuhvata sam Vaskrs, svijetlu sedmicu, Tominu nedelju, e, nedelju mironosica, raslabljenog e, slijepom, samarijanci, svim svetima, odnosno svetim ocima, samu pedesetnicu, odnosno duhove i praznik svih svetih. I od tog momenta okto ih zauzima to svoje mjesto koje ima u većini kalendarske godine. Da. E, dakle, e, e, e, sad, pošto smo u tom periodu godine u kojem se nalazimo, predmet naše interesovanja za večeras bit će poezija posnoga trioda, odnosno odobrali smo nekih desetak stihira i pjesama, čisto malo da, pokrenemo neku pažnju za, za ovom poezijom i da saznamo šta nam poručuju te pjesme trioda. E, najprije da krenemo od nedelje mitara i fariseja kada se na jutarnjoj službi nakon e, čitanja evanđelja poje sljedeća pjesma. Otvori nam dveri pokajanje jer se duh moj podiže rano ka svetome hramu tvome. Noseći tjelesni hram savo poganje, no kao milostiv očisti nas tvojom milosrdnom milošću. Dakle, ova pjesma koja nas, koja nas poziva da, da izmolimo gospoda da nam otvori te dveri pokajanja, e, zapravo nas poziva na preispitivanje. Čovjek treba da preispita svoj odnos prema Bogu, treba da preispita svoj odnos prema bližnjima, a također i da se suoči sa vlastitom ogrehovnošću. I ovaj, e, iz ovoga vidimo da sa nedeljom mitara i fariseja, dakle sa tim pripremnim nedeljama, zapravo počinje duhovni post. Taj duhovni post koji se upravo sastoji iz ovakvog prispitivanja, iz jedne duhovne borbe. I taj post je mnogo važniji od onog tjelesnog posta. Tjelesni post je njegov neophodni e, pomagač, a ovaj post je zapravo onaj pravi na kojem trebamo da Na to nas upućuju i sljedeći stihovi. Posno proljeće je došlo, svijet pokajanja. Očistimo se braću od svih zala, vapijući darodavcu svjetlosti, slavati čovjeko e, Dakle, ovdje imamo insistiranje na tom terminu proljeće, posno proljeće. Zašto je to tako? Zbog toga što početak posta uvijek pada negdje na kraj zime i na sami početak proljeća, kada, buja, počinje polako da buja priroda, da se rascvjetava, odatle taj termin postno proljeće. Ali ovo istovremeno poziv da učinimo sve da započne i proljeće naše duše. Da, da naš duhovni život počne da buja zajedno sa prirodom. Da, on, da, on, da naša duša na neki način i naš čitav duhovni život sleduje prirodi. Dalje, na nedelju bludnog sina imamo sljedeće stihove. Oče blagi, udaljih se od tebe. Nemoj me napustiti i beskorisni pokazati za carstvo tvoje. Neprijatelj najlukaviji me je ogolio, bogatstvo oduzeo, darove svoje duše sam bludno rasuo zato se sad tebi vraća. E sad, o kakvom bogatstvu se ovdje radi? Naravno da se ne radi o materijalnom bogatstvu. Radi se o duhovnom bogatstvu. Dakle, o, o onoj blagodati koju mi dobijamo na svetoj tajni krštenje. A koju čovjek zanemarivanjem tih svojih duhovnih dužnosti polako počinje da gubi. I post je uvijek jedan dobar način, jedan dobar pomagač da vratimo te vrline. Dakle, na taj vrlinski život pozvani su najprije, dakle, monasi i triod je monaška knjiga. Znate, nekada je postojala ta razlika kada je u pitanju dnevno bogosluženje, ne sveta liturgija, nego dnevno sedmično bogosluženje, postojala je razlika između monaškog i parohijskog bogosluženja. Parohijsko bogosluženje je bilo drugačije. Insistiralo se na pojanju psalama i na jektenijama. Nije bilo ovih stihira. Stihire su i, i to što je više bilo vezano za monaštvo. sklonije tom duhovnom misticizmu. Međutim, vremenom taj parohijski tipik se izgubio i prevladao je ovaj monaški. To je jedino što imamo i što koristimo sada svi i u manastirima i u parohijskim crkvama. Dakle, na vraćanje tog bogatstva, tog duhovnog bogatstva pozvani su i oni ljudi koji su oženjeni. Podvig, draga braću i sestre, nije samo u manastiru. Podvig je i u svijetu, podvig je i u svetoj tajni brak. Kao što monak treba da istraje u tom svom monaškom podvigu i tom monaškom putu kojim je krenuo, isto tako i čovjek i žena u braku trebaju da istraju i da se trude da očuvaju taj brak. Mi živimo u jednom vremenu u kojem nas sistem i civilizacija uhrabruje da uopšte ne ulazimo u taj brak. A onda, sa druge strane, nekako nas žele ubijediti da je brak nešto što čovjek tek tako može da raskine. Recimo, evo, ako analiziramo taj pojem koji često koriste psiholozi koje slušamo gotovo svakodnevno sa ovih televizija sa nacionalnom frekvencijom, taj termin za muža i ženu, za majku i oca, oni kažu partneri. E tu vidimo e, tu potrebu da se kompletna čovjekova misla svede na ekonomiju. Pa onda neki termini koji se koriste isključivo u ekonomiji sada se žele koristiti i u tim nekim važnim stvarima kao što je brak. Partneri su dva čovjeka koje drže neku firmu. I to njihovo partnerstvo traje onoliko dugo koliko je traje i njihov interes da drže tu firmu. E sada nam se to prenosi i u svetoj tajni braka. Prosto, poput neke firme, dokle imaju interes da budu zajedno, to treba da traje. Onog momenta kad oni odluče da više nemaju taj interes, onda ta sveta tajna treba da se raskine. Dakle, iz ovoga, čak iz, ove terminologije, mi možemo da vidimo da je ta sveta tajna braka i ta ustanova braka ugrožena. I post je dobar poziv i za ljude iz svijeta, i za oženjene ljude, i za udate žene, da istraju u tom jednom podviku. Dalje, sljedeći ovaj, tekst je iz Mesopusne nedelje. Trube će zatrubiti i grobovi će se isprazniti. Sva drhtava priroda ljudska tad vaskrsnuće. Radošću se raduju oni koji su dobro činili, čekajući da prime platu. Oni koji su griješili, vapijući strašno drhte, upakao poslani od izabranih odvojni. Gospode slave, kao blag smiluj se na nas i udostojna su udjela sa onima koji te zavolješ. <clears throat> Naravno, u mesopustnoj nedelji se u, u evanđelju čita o strašnom sudu. Pa i ova tematika ove bogoslužbene pjesme govori o tome, o opštem vaskrsenju, o strašnom sudu. Ali ovdje je karakterističan ovaj stih. I udostojna sudjela sa onima koji te zavolješ. Iz ovoga vidimo da će carstvo Božije naslijediti samo oni koji su zavoljeli. Najprije koji su zavoljeli Boga, a onda koji su zavoljeli bližnje svoje. Dakle, ljubav je cilj hrišćanskog života. I bez te i takve ljubavi mi ne možemo naslediti carstvo Božje. Dalje, sljedeći stih. U noći život svoj provodih svagda. Jer noć grijeha bi mi tama i duboka magla. No kao sina dana pokaži me spasitelj. I sljedeći svjetljivan koji se, koji se poje na jutrenju toku velikog posta, ti koji svjetlošću obasjavaš gospode, očisti dušu moju od svakoga grijeha, zastupništvom gospode, bestjelesnih sila i spasine. Dakle, ovdje imamo te termine, noć grijeha, tama sa jedne strane, svjetlost sa druge. I to je jedan čest motiv koji nalazimo i u svetom pismu i u toj bogoslužbenoj poeziji, gdje su oni koji istrajavaju na tom putu podvig, na tom putu ka carstvu nebeskom, to su sinovi svjetlosti, sinovi dana. A oni koji zanemaruju taj e, podvig, taj put se smatraju za sinove tane. Dalje u siropustoj nedelji čitamo izgnan bi iz rajske sladosti gorkom hranom Mada. U neuzdržanju zapovijest ne sačuvaš i vladičansku, a osuđen bi da radi zemlju iz koje je sam podignut, u mnogome znoju da jede hljeb svoj. Zato mi uzdržanje zavolje smo, da ne bismo izvan raja kao on ridali, nego da u raj uđemo. Ovdje se govori o tom naznačenju koje je imao Adam. Adamovo naznačenje jeste bilo da vozglavi cijelu tvoravinu. Jer je cijela tvoravina bila pripravljena za vječni život. Adam je taj koji je trebao da da pozitivan odgovor u ime cijele tvoravine. Međutim, on je e, taj, taj dogovor i taj božanski plan i taj božanski domostroj odbio i sa njim je sa njim se otuđila i cijela tvorevina od Boga, da bi se kasnije i sam čovjek otuđio od tvorevina. Dalje sljedeći tekst. Ne molimo se kao fariseji, braćo, jer ponizit će se onaj koji uzdiže sebe. Već kao carinik ponizimo se pred Bogom, u postu vapijući, očisti nas Bože grešna. E, dakle, ovdje nas e, pjesnik ohrabruje da se lišimo gordosti, da se ponizimo pred Bogom i, se svojim, i pred svojim bližnjima, da ne tražimo stalno opravdanje za svoje grijehe. Jer je istinsko pokajanje upravo to. Dalje sljedeći tekst koji se čita e, u nedelju svetog Grigorija Palame. Oče sveti, prepodobni, blaženi pastiru dobri, učeniče Hrista arhipastira, koji je život svoj za stado položio. Sam i sada, oče naš bogonosni Grigorije, isprosio njega molitvama tvojim da nam daruje veliku milost. E ovdje imamo taj motiv dobroga pastira, evanđelski motiv, e, pastira koji dušu svoju polaže za ovce. I sveti Grigorije Palama se daje kao primjer takvoga pastira. Na tu službu pastira dobroga Prizvan je svaki episkop, svaki iguma manastira, svaki sveštenik, ali i svaki čovjek koji je u braku, koji ima svoju porodicu. On je dužan da bude pastir, dužan je da se brine onima koji su mu povjereni, pa ako treba i život svoj da položi za njih. Dalje sljedeće, nekosni se dušo moja na dalekim stranama prebivanja, no poteci brzo i Bogu Otcu ispovjedi se da razrešenje primiš, jer si život svoj iznurila načinivši ga prepunim dijela zlih. E ovdje se dakle govori o toj svetoj tajni pokajanjem. Pokajanje se na staru grčkom kaže metanija, što bi u prevodu značilo preumljenje. Dakle, čovjek treba da promijeni kompletan svoj život, unutarnji život. I e, sveta tajna ispovijesti je nešto što je neophodno na tom putu i zato smo dužni da, da joj pristupamo. Naravno, vrhunac tog pokajanja, ideal za, njega nalazimo u starečniku gdje imamo sljedeće riječi. E, pokajanje za grijeh je prestanak činjenja nekoga grijeha. Ali da bismo došli do, do toga stanja, potrebna je sve ta tajna ispovijest. Dalje, e, sada ovo čitamo pred, u petak, pred e, e, svijeti, i Lazarevu subotu, naravno prije cvijeti, savršivši četrdesetnicu duše molimo da ugledamo i svetu sedmicu stradanja Tvoga čovjekoljupče. Veličanstvo Tvoje u njoj da proslovimo i radi nas neizrecivi domostroj Tvoj. Dakle, ovdje nam se objavljuje da je sveta četrdesetnica Završeno i da nas se sada približavaju dani kojima se sjeća, u kojima se sjećamo i u kojima se saživljavamo sa tim stradanjem gospodnjim. A onda imamo i stihove vezane za Lazare u subotu. Matak Mariji zavapi, učitelj pred tobom stoji i dozivate. Ona brzo priđe mjestu na kojem gospod stajaš. Pogledavši ga, pokloni mu Prečiste noge njegove, obgrliš i govoraš. Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat naš. I dalje, Hriste, podigao si druga svoga četvorodnevnog i Martinu i Marijinu ridanje si tako utišao, pokazaši svima da si ti i onaj koji sve savršava božanskom silom i voljom samovlasno. Dalje imamo lijepe stihove na praznik cvijeti. Neka se u potocima razliva radost poput ulje Mastinom, neka se razigraju sada sve gori i brijegovi, sva drveta šumska. Hrista hvalite svi narodi i njemu svi ljudi radujući se zapjevajte. Slava moći tvoje, gospode. Raduj se i veseli grade Sione, likuj i raduj se crkvo Božja, jer evo car tvoj u pravdi dođe na magaretu sjedeći, a djeca mu pjevaju, ostana na visinama, blagosloven jesi ti koji izobilje milosrđe posjeduješ, pomiluj nas. Dakle, ovdje imamo taj motiv radosti. Pravoslavlje i hrišćanstvo je vjera radosti. Pa čak i, i u postu mi imamo taj termin koji na prvi pogled izgleda nespojivo. Radosna tuga. Kakva je to tuga koja je radosna? To je tuga koja je obojena radošću vaskrsenja. To je tuga na radost vaskrsenja. I ovaj, zbog toga je hrišćanstvo čak i u vrijeme posta i, u svakom danu hrišćanskog života jedna vjera radosti, što je u velikoj mjeri razlikuje svih drugih religija. Dalje imamo sljedeće stihove. Gospod koji hodi na stradanje voljno, na putu tom apostolima govoraše. Evo ulazimo u Jerusalim i sin čovječi i predaće se kao što je i pisano za njega. Hodite dakle, da ga i mi očišćenih misli pratimo i da se raspnemo sa njim. I njega radi život na uživanje u mrtvima, da bismo i uživali s njim, čuši ga kako govori. Neću više ići u zemaljski Jerusalim da bih stradao, nego uspodim k ocu mome i ocu vašem, i Bogu mome i Bogu vašem. I uznijeću vas sa sobom u gornji Jerusalim, u carstvo nebesko. Dakle, ovdje imamo taj motiv gornjeg Jerusalima. To je ono kad apostol Pavle kaže da mi nemamo grada na zemlji, nego čekamo onaj koji će doći. A taj motiv nalazimo i u jednom apologetskom spisu iz prvih vijekova hrišćanstva koji se zove e, poslanica Diognetu. E sad objasnimo šta je to apologetski spis. Dakle, apologetika, hrišćanska apologetika je, nauka koja brani hrišćanstvo od spolnih uticaja i, napada, i napada božeških religija i ateizma. I ona nastaje baš upravo u tim prvim periodima hrišćanstva, hrišćanstva su bila ta aktuel, aktuelna gonjenje crkve. I sad, e, ali sad, zašto su bila gonjenja? Hrišćanstvo je bilo nešto novo po suncu. E, I donijelo je nešto novo u svijet. Donijelo je istinu koja nije postojala tada u svijetu punoću istine. Najavilo je punoću istine koju ćemo imati u carstvu nebeskom. I to je jedna strana, jedan razlog zbog čega je hrišćanstvo gonjeno. Ali postoji jedan, pa možemo slobodno reći socijalni razlog. Imamo to u poslanicama apostola Pavla gdje on kaže nema više judeine i grka, dakle nema više podjela na nacije, svi smo jednaki pred Bogom, nema više muškog i ženskog, nema više podjela na polove, svi smo pred Bogom jednaki. I onda ključno, nema više roba ni slobodnog. A taj svijet toga doba bio je zasnovan na rimskom pravu. A rimsko pravo je sadržalo jednu komponentu prema kojem postoji ontološka razlika između slobodnog čovjeka i roba, između gospodara i roba. Šta znači ontološka? Znači da je rob niže biće od gospodara i od slobodnog čovjeka. Do te mjere niže biće da on ima potpuno pravo da ga ubije i da ne odgovara pred zakonima. A sad se javlja jedna vjera koja govori da su i to ljudi i da oni imaju puno ljudsko dostojanstvo i da su oni pozvani da naslede carstvo nebesko. I to je bio jedan od razloga što je gonjen na I zbog toga ti apologetski spisi, naravno apologetika postoji u naše vrijeme gdje imamo razne napade na crkveno učenje, na sveto pismo, gdje imamo Darwinovu teoriju. Evo, baš kod nas se to bavio pokojni prota e, Lazar Milin, koji je pisao nekoliko apologetskih čitanki i razgovora o vjeri. To, je bila ovaj, vrlo važna literatura, nastajala u doba komunizma gdje je sve bilo sazdano na ateizmu. I univerzitet, doduše nije neka razlika ni danas, i osnovne škole. Nije bilo prostora za, za odbranu vjere. I on djeluje u tom periodu i te vrlo vrijedne knjige piše. E tako, ova postanica Diognetu ona govori e, da mi hrišćani e, smo takvi da nemamo, da je svaka tuđina nama otačbina, a svaka otačbina nama tuđina. I upravo na, to nas posjećaju i ove riječi koje govori da je naša prava otačbina gornji Jerusalim. Dalje, E, gle ženik u ponoć dolazi, blažen je sluga onaj kojega budna nađe, a nedostojen je ona kojeg nađe ljenstujućeg. Gledaj zato, duša moja, da te sad ne savlada, da smrti predana ne budeš i izvan carstva zaključana, nego se otrijezni kličući. Svet, svet, svet si Bože naš, molitvama Bogorodice pomiluj nas. <clears throat> Ovdje imamo dva motiva da je nedostojan onaj kojega gospod nađe lenstujućeg i poziv duši i poziv čovjeku da ga ne savlada san. Kakav je čovjek koji je lenstujući, kojega savlađuje san? To je čovjek koji je u velikoj mjeri umrtven grijehom. Ali to je čovjek koji je ravnodušan, inertan. E, to je čovjek koji ide linijom manjeg otpora bio još jedan rano hrišćanski spis koji se zvao Didahi I on je govorio da postoje dva puta u ovom životu. Jedan je široki put, put u propast, a drugi je uski put koji vodi u castu nebeskom. Ne postoji neki međuput, nego možemo da se opredjelimo samo za jedan od ova dva. I na to nas posjećaju ove riječi. Dalje na veliku subotu čitamo sljedeće. Veliki Mojsej današnji dan prastikovaše tajno, govoreći. I blagoslovi Bog dan sedmi, jer to je blagoslovena subota. Dan odmora je to u kojem počinu jedinorodni sin božji od svih dijela svojih, domostrojem protiv smrti, tijelom subostovaši i vaskrsenjem se ponovo vrativši, darova na život vječni kao jedini blag i čovjekoljubiv. Dakle, ovdje se između ostalog insistira na tom domostrovi spasenja. Pominjali smo Adamovo naznačenje i Adamov pad. Međutim, i posle Adamovog pada gospod se ne zaustavlja u tom promišljanju o čovjeku. Kao što je govorio sveti Maksim ispovjednik, stari zavjet je sjenka, novi zavjet je ikona, a istina je u budućem svijetu. Najprije je stari zavjet bio vaspitač za Hrista, kako to kaže apostol Pavel. A onda dolaskom Hrista se taj domostrov spasenje ostvaruje. Ovapoćenjem Sino Božije, rođenjem Hrista, njegovom propovjeđu, njegovim stradanjem, njegovim vaskrsenjem. Sada čovjek dobija jednu novu ponudu za spasenje. Ali baš kao i kada je u pitanju prvi Adam. Prvi Adam je onaj Adam koji je pao, drugi Adam je Hristos. Hristos je novi Adam, to imamo u poslanicama apostola Baš kao i prvi Adam i sada čovjek na ovaj poziv Božiji mora da odgovori slobodno. E, u starom zavetu piše da je čovjek stvoren po obrazu i podobiju Božije. Obraz Boži je ono što je čovjeku dato, a podobi je ono što mu je zadato. E sad šta je to obraz Boži u čovjeku? Po nekim svetim ocima to je sloboda. To je ono po, čemu smo mi slični Bogu, što imamo slobodu. To nas razlikuje od drugih stvorenja. I upravo ovaj poziv, novi poziv Božji, novozavjetni poziv Božji na spasenje, apeluje na našu slobodu. Mi moramo slobodno da odgovorimo na njega. Ako slobodno odgovorimo na taj poziv, onda će poput ove himnografije i ovih pjesama triod i naš život postati pjesma. Možemo reći postaće jedno umjetničko dijelo, jedna umjetnička slika koja će svoj ram naći u carstvu nebeskom gdje ćemo vječno prostavljati trojičnog Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha. Hvala vam na pažnju. Naravno, naravno, ako ima pitanja, to je. To, pošto ja predajem u bogoslovi, čas traje neki 45 minuta i uvijek se mora tako isplanirati. Predavanje, jedno, 30-35 minuta, a ostatak đaci postavljaju pitanja, ako neko ima pitanje. Kako ovaj post, mjeran je da poste što dogodimo? Pa, svakako po blagoslovu duhovnika. Jer duhovnik je neko ko najbolje zna koje su mogućnosti Mirjamina. Naravno, čovjek nekada i sam može da procijeni koje su njegove mogućnosti, ali ipak tu je uloga duhovnika po mene nezamjenjiva. Ima li još nekih pitanja? recimo ako neko radi po restoranima, mogu gostiteljskim objektima, da ne mora da dođe na liturgiju, ni da planira kad će da se pripresi i tako. A kamo je da ne bojimo o E pa to je sad, ona, kad smo pominjali onaj naziv za oce i majku, muža i žena, partneri, znate. E sad, u, i u doba komunizma, i to je bio jedan totalitarni sistem, sjećamo se mi, evo većina nas sjećamo toga poretka. pa se govorilo bračni drugovi, ali iz tog termina drugovi ima nešto ljudsko, jer drugarstvo je ipak nešto što čovjek njeguje do kraja života ili se makar trudi da njeguje. Čak i taj poredak na neki način bio humaniji. Bio je humaniji i po tome što se nedeljom nije radilo, je li tako? A danas u ovome periodu, kad mi krenemo na liturgiju, ja obično idem pješke, srećen ljudi za koje znam da bi rado išli sa mnom na liturgiju, ali ne mogu spriječeni su, sistem ih spriječava. Ali sigurno je da, i sam gospod to uzima u obzir, jer je onaj koji je srceznalac i koji zna i naše mogućnosti i naše potrebe. Ima li još neko pitanje? Samo kako da je melodijska forma u vidu glasova kojima se ove stihire, da ne kažemo kroz taj neki muzički kanal, prinose e, duši, da bi kroz, da kažemo, neke melodijske linije, sadržaj stihira koji je prilično zgusnut, da bi se lakše primio i razumio. Obzirom da danas činjenica je e, kažemo, sa te strane smo prilično slabi u našim kako manastirskim tako i parohijskim zajednicama dosta oskudjelam u dobrim i uopšte u tom pojavu koliko je ta strana bitna da bismo mogli da lakše pristupimo toj zoni crkvene poezije. Pa dakle, crkva je o svojoj umjetnosti uvijek promišljala i taj freskopis u crkvama, ikonopis, pa samo crkveno graditeljstvo gdje se sve zna šta sve ima svoju ulogu, kakvu ulogu ima priprata, kakvu ulogu ima brod crkve, kakvu ulogu ima oltar. To nam svedoči u jednom promišljanju crkve o, svom bogosluženju, najprije o svom bogosluženju. Jer sve izvira iz bogosluženja, naročito iz sve te liturgije. Tako je crkva vodila računa i o pojanju. Veoma rano se javlja pojanje. Naravno i taj osmoglasnik nastaje u tom vizatijskom periodu naporedu sa pjesništvom. Dakle, one je neodvojivo tog crkvenog pjesništva i kao takav je veoma važan. I sigurno da se ova poezija, to možemo da nastupimo iz riječi oca Igumana, sigurno da se ta poezija najbolje svata kad slušamo njeno pojanje. Ali problematika u tim prevodima i trioda, i Mineja, i Oktojiha, i drugih tih crkvenih knjiga koje su važne, to je neko polje na čemu treba poraditi. A lično, moje neko mišljenje je da su, pošto sam se sam bavio tim nekim prevodom i pisao neke članke ovaj, za Svetigoru i druge neke listove, dakle, vidio sam da, recimo, kad ja pjevam neku stihiru, ja se divim e, stihovima na crkvenoslovenskom jeziku. Ali kada ih prevedem na srpskom jeziku, vidim da, oni dosta gube od te ljepote. Naravno, ima i do prevodioca. Sigurno da ima do prevodioca. Ali ima i do toga što je naš srpski jezik izgubio tom Vukovom reformom nešto od one ljepote koju imao naš stari jezik. I tako da, da se to percipira kao jedan problem. A naravno da, da je veoma važno pojanje e, i za uopšte život crkve, pa i za samu ovu poeziju i za njenu svatanje. Ima li još neko pitanje? Ja se govorili ste o ekonomiji. Da i da su ljudi na neki način uvjereni da je to jedina moguća ekonomija. Da li mislite da je tip ekonomije nemoguće nametnuti, a ih je moguće dovesti u zabludu da postoji samo jedna moguća ekonomija. A to je, moguće, ali je moguće i oslobađanje te zablude. E sad, čak u evanđeljima pominjane mamon, znači mamonska ekonomija, služe, upravo je to ovo vrijeme, kapitalizam je mamonski. To je takmičenje u Jedno takmičenje, takmičenje u bogaćenju, a drugo takmičenje, takmičenje u moći. E, recimo, to takmičenje moći možda je govorili ste o vlasti na episkopima, da li je to suprotno od Hrista, jer kad je on rekao svojim apostolima, kod vas da ne bude tako, koji će prvi da bude, koji hoće svima da bude sluga. Ne vlast, nego sluga. Jedan od papa je imao geslo sluga slugu Božju. Znači, taj znači nije ono papo cezarizam. Znači, u, crku, dijelu crkve se desilo, ali u ovom drugom dijelu, ekonomiji kažete, ja mislim da da bi crkva mogla da ima alternativnu ekonomiju. Jer puno je ljudi koji vjeruju u Boga, ali ne žive u ekonomiji koju je Hristos preporučio. Nego žive u mamonskoj ekonomiji. E to je nemoguće, znači. Ako prihvatate ekonomiju suprotnu Božjem duhu, a da živite po Božjem duhu, to je nemoguće. Rekli ste, ne može da dođe na liturgiju, ali ne samo to što ne može fizički on ne, čovjek ne može biti dvojstven, da, unutra ne može, i unutra to ostavlja posljednje. Dobro, sad da čujemo od da čujemo e, Hvala. Pa, ekonomija nije ono što je centar uh, crkvenog razmatranja, niti je to uh, smisao crkvenog postojanja na zemlji, niti je to nešto čime bi hrišćani trebao da zokuplja svoju pažnju do te Naravno da se crkva bavila tom tematikom, pa treba pročitati dijela apostolska i vidjet ćemo koji je izvorni crkveni stav u tom. Međutim, to spasenje ljudi, spasenje svijeta, preobraženje svijeta i njegovo spasenje, to je tematika kojom mi treba da se bavimo. Ekonomija je nešto što je usputno. Ako možemo nešto da promijenimo, možda trebamo i da promijenimo, ali to nije centar našeg djelovanja, našeg umovanja, našeg promišljanja. To je nešto što ide usput. Ovaj svijet ide putem koji ide i tu bojim se da crkva malo šta može da promijeni. Eto, to je moj stav to. Kad je u pitanju ekonomija. Ima još neki pitanje? Otkujte ja istinu, Blažili ga Bogorodicu, Hristom blaženuju i i imate Boga našego, česnjevišuju herubim i ni ja serafim, bez ja Boga svovarošuju, slušuju, Bogorodicu tja veličaje. Slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu i sada i veku i veku. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Uvijek nas, Otca naših Gospoda, Isusa Hrista, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hvala našem Otcu, Pavlu nam ovim riječima, bit će prilike da se u toku posta okupljamo i učimo se našoj vjeri da bi nam pobožnost bila usaglašena sa pobožnošću onih koji su i prije nas išli ovim putem, te da smo bili u saglasju sa njima i u vremenu, a dlaczego je się z obećanej wierzchności. i Iwana na parze.